թահուն սարծա թե ղանամ փետ դառնում Մինոր Շահաբասը շորերը փոխած դուսակյամ վերյուրան երկիրը շորքա Տստա ժողովուրդը հունցն ապրում ինչ են անում հունցն յոլակնում Կինամա տեսնում քաղաքն գրաղը մի քասիբ տան մի մարդ մինգել մեն կնեք Իրանց խոխոցուն հետ նստած քեփն անում Էքս յուրի գնելա դեղավանց կնում տեսնում է էլ հա քեփն անում Մինքան որ ուրգյուններ միշտ ավանց հագնում տեսնում տահանստանը միշտ քեփ։ Հրեվներան պենան հրցնում ասում աթա տահանք հինչավն տիկ միշտ քեփանում։ Հրեվաներն ասում են մարդը ոչ մտեղել աշխատում չի։ Ամենօր կինամա միներկու ղուշուեր գցում, տանում ծախում, մի մանդ փողին քյոնում, բզարան տեսա դենային քյոնում, ուրգյունը պյուրում կնկանը խոխոցուն հդ նստում քեփնանում։ Շահաբասը մտքում ասում է. «Չէ, հունցնականամ» որ այդ մարդին ցերքը մին քանի օր փող չինգի, տեսնամ ինչ անում։ Դրան ցենա տամ յուրան պալատը 4 դուսախ տամ յուրան, մին ըրծաթե ղամել կապել տամ թա այդ դուսուղները իրա սաղորո Ղարագուլ պիտի անես։ Ոչ մին տեղել պիտի քինասուջ։ Այդ մարդը մին սաղոր դուսուղները իրա վննա գնում, ետնան տեսնումա մին դուրգեր հեջիտնեն երկալած քինամա տոն։ Այդ դուլգերին ցենա տամ թա ինձ մին Փադի Ղամաշինի։ Էսրծա թեղայման երկալ, մի մանաթել փողտո տարմրտոն, դու կնգանս, ես ինչ տեղն ապրում կնգես։ Դուրգան ուրխացած դաստի Ղամաշինը մատամյուրան, ըրծա թեղայման յորոնում, մի մանեթ փողտանում տամ տրա կնգանը։ Շաբասը դրուգնը շորերը փոխած Էլհատա Հանստանը կշտավ անցակնում տեսնում այդ Մարտին կնեգե խոխոցն հետ նստած քեփանում։ Կինամա պալատ, եկ սուրը այդ Մարտին ասումա Պիտի քու ցերք հետ ղանավը այդ դուսողներ են կտորես։ Տաթա շահնա պրածկենա, որ ինձ թքաթքյանես է, ես հալամարտ սպանած չում, կարել չում։ Համել տահանք մեղ կու տարչն, ցերքս պատչիկել։ Շաբասը թա դովոս գդում, յա տահանց պիտի կտորես, ել կոկոլոխոտում կտրել տլական։ Այդ մարդն ասում է, դե վերիտիա, Եշինք տեսնանք, թա գամաս արծաթ մնաց։ Գիտավոր այդ մարդիկը մեղքու տարն։ Այն վաղտը ես տահանց կկտորեմ։ Թավեր փաթերավ։ Գիտավոր այդ մարդիկը մեղք չունեն։ Դրան այդը դուզ գյուդում։ Դա ձերքը տանոմա բիդի աբուրու գաման տեսնում տեսնում փաթերած։ Շահաբասը մնամատեղ քար կտրած։ Դուսուղներ են պես հաթողում, այդ մարդն լավ վսկավ, խզնավ, խլտներավ, ղարկում իրանց տոն։ Ադևեն իտի բարի մարդս, քինա ամմնոր քեփրա։ Խորն ու մորու ցախող տղան։ Մին թակավորի խոխաչինում, տրա հետ էլ շատ արդարդանում։ Մին օրել Erkan derdinelen yeti dilxortu sakam üran bağı vır mıxırı şorka. Yeşima tısnum min oz üran çotırı kılxın hıvakats luxçin min min lüzatam. Թակավերը իրեսը պիտի երկինքն անում թա այաստված։ Բայց լհամին օծու մուչանքել չս բախտովալ։ Սա յուրան ճուտորա ունուր խանոմա ես միննել չոնեմ վեր իրեսին եշիմ։ Այդ վախտը երկինքան մի երկան սպիտակ մզավոր մարդ հավերկյամ թակավերեն ասումա աստված սասը սկացալա։ Քս մին տղա խոհայատ հլական։ Դա առաջ քու ամմն հինչ տա ծխլական։ Օտե, յետնանել քզու կնգանդ։ Թակավերը թավը ինչ։ Թող դինի։ Մենակ թակիվեր ասեն ես ինչ թակավերն տղաուն է։ Իննը ամսին նոր վրանց է գնում, թակավերն կնեգե մին տղայա բերում։ Այդ տղան ենքան ճելի ամծանուն վեր ուրականը տրականա տերնում։ Մին քանի տարի անց է գնում, տղան վերտեր նոմա 14-15 տարեկան, սկսում է կարդ խաղանելը, տանը իլաշ չլացը, տանել տալու ու ծախելը։ Մին օրել կենամա բազար, դսնում լավ զենքն ծախում։ Ձերքն մին կապ եկելա փող չինում։ Ծխող են հրցնում աթա, վեր մի իմ հար ու իմ մարկս տամ։ Զենքն ինձ կտաս, ծախողն ասում է, հա, պիր։ Տղան կենամա տոն, յուրան հորնում օրը պիրում բազար, տամը ծախս ընող են, զենքը ինքոնում, կենամ։ Տանայետը շատ դերաշորկյամ շատ պեներա տեսնում, այդ զենքավը շատ ոյին նրա խաղում, դրա հետ էլ մին թակավեր ուզումա այդ տղեն կլոխնոտ է։ Այդ տղան գործի պիտի քինար մին օրիշ թակավերու կոշտը։ Իսկ այն մին թակավերն էլ այդ թակավերը նհը շատ լավ այնում, նամակագիրում, տամը տղեն թա գտած այդ թակավերին։ Նամակումը կիրած այնում թա այդ տղան հսնելն ու բեստ գլոխը կկտրես պահես ինստաս։ Տղան ձիավ վեր շատ կյամա նղանոմա։ Մին ըխբրու գրավը վերակյամ վեր դինջանա։ Մտածում ասմա իմ հարիս քան ծախսարան ինձ կրթեցրալ, բայց հա ես նամակը պես չանեմ տեսնամ ինչա գիրած։ Պես անում կարդում տեսնում գիրած վեր տղան տխսնելն ու բես գլոխը կկտրես։ Պահես ինձ դաս։ Տղան նամակը կլոլոմա ստական շինում իրը կտ ախբիրանջուրնի ոնում խմում նամակնել ճղում տենքցում Մինորեշ նամակիրում տանում տամ թակավերին։ Տեղատ յետատերնում կամ հուսնում մին խաղակ, մին պրավո տան վեր կամ, այդ պրավոն հրցնում աթա խաղակոմն հիշ կա, հիշ չկա, այդ պրավո թա խաղակ են թակավեր են աղջկանը օզողնեն շատ են եկալ։ Լուղջին հարց հատամ, կարում չեմ ժողոբտան։ Նայել ասում է, հո վեր իմ հարցեն կարե դուս պատասխան տա, ես նրա իմ քիննական։ Այդ տղանել է քինամ աղջկանը կոշտու, դուված հրցերեն լուղջին պատասխանում։ Վերտապրծնում է, տղանը լղջիկան հարստամ, ասում է, «Էն հովա վերտոն տեղ լող կերավ, քրոփուչրա վերջումնել հորն ու մորը զենքավ ծախից»։ Կինը իր կում ճյուրերավ խմեց։ Այդ հարցը աղջիկի կարամ չի պատասխանել։ Դա ասում է, «Մինոր ժամանակ տո մտածեմ պատասխանեմ»։ Տղան թալավ Թակավեր աղջիկ նյուրան երկու հնգեր աղջկանը յորաոնում, կենամ այդ տղեն կոշտը օտոման խմում, տահանք տղեն լավ հերփծնում են, աղջիկը կենամա տղեն օթախը խուսուցնում, հարց են պատասխանը գյդում, լեչակը մնան կցումա թողումա տղ, այդ տղեն կշտին կենամ։ Աղջիկն էքսյորը տղեն հարց են պատասխանը տամա։ Տղան մինորը շարցատամ ասում է, «Էն ինչ ղուշա, վեր թրջից քինած ծառան երավար եկավ» բարը կրավ թփրուտողս ցարն իրակինից։ Աղջիկն էլ չկարոն պատասխանը տղան ասում է. «Էտեն ղուշնա, վեր թփրու մեհենք իմ ձերքեսա»։ Համասումա համը լճակը ջուբան տուսոնում գլխիեր թողանում։ Աղջիկը ցենատամ թա, հա, պապա, պապա, սայա իմ փսացուս։ Թակավերը պերում աոխտոր օխտը քեշեր հրսանեկանում, տահանց փսակում, թակավորությունը տամ այդ տղեն, սկսում են այդեղ առոք, փարոք ապրելը։